วันขัดมงคลตรงกับวันพุธที่ห้าพฤษภาคม2514เวลาสิบนาฬิกาณวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสุตราการท่านอาจารย์ตู้อาจารย์ธรรมโอแห่งวัดอรัญญวิเวศตำบลท่าบ่ออำเภอสุนิสงครามจังหวัดนครพนม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 สัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านะยังพันโตยิสุงยิสุงรัมาทายาอุสรเมนะสหะตัญจสีลายาจามะเอติยันติมะยังพันโตยิสุงยิสุง รัตนาทายาอิสรเนนาสหปัญจศีลายาจานะตาปิยันติมายังคันเตอิสงอิสงรัตนาทายาอิสรเนนาสหปัญจศีลายาจานะนะโมตัสสะ

โตอาหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุพังสรณังคาถามิอุตังสรณังคาถานิธัมมังสรณังคาถามิธัมมังสรณังคาถานิ สังฆังสรณังคาถามิสังฆังสรณังคาถามิทุกขุนติพุทธังสรณังคาถามิทุติยัมปิสังสรณังคาถามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาถามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาถามิ ปุตุยันติสังขังสรณังคัจฉามิปุตุยันติสังขังสรณังคัจฉามิตะปุยันติพุทธังสรณังคัจฉามิตะปุยันติพุทธังสรณังคัจฉามิตะปุยันติธรรมังสรณังคัจฉามิตะปุยันติธรรมังสรณังคัจฉามิตะ

สมาธิมาตาเวสมัญตาปตังสมาธิยานะทินาชมาเอระนะมนสุขะาะดันสมาธิยานิยาตานาเวรมัญตาปตังสมาธิยานาเมสมุชาตลาเอระในสุขะาะดันสมาธิยานิ มุสาวาทาเวระมัมมิสุขาตจังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมัมมิสุขาตจังสมาธิยามิตุลาเมระนมัสสะสมาทัฏฐานาเวระมัมมิสุขาตจังสมาธิยามิ สัมโยชยะสัตมาสานาเวรมณีสาสัตมาลาเวอีตาตาสุชาประทานเจเลนาโตกติมันติเจเลนาโทสัมปทาเจเลนาโทติมันตินาสุดังโตคามีสาธุพระโลกาคิปติสหันตติ จตตาสันติภาจตตาชาติตา ดอกบัวทั้งห้าลูกได้มาจากพระบิดาพรัมดาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระเดชออกข้องธรรดาข้าขอขอบูชาที่พระพุทธเจ้าฉันเข้านางพิธดาข้ากอขอบูชา คือพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ข้าก็ขอบูชาคือพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรเป็นรัเถศกันห้าข้าขอบูชาคือพระพุทธเจ้าเทศทำโจทย์รับถืสามพี่น้องพันห้าร้อยได้เป็นพระอรหันต์ข้าขอบูชา คือพระเจ้าเสด็จไปเมืองราชพฤษ์โอพยาคุณทิสามพระเจ้าคุณทิสามห้อมลูกหลานสืบสองอาสงไขนารับพะปัญญาคมได้นับสี่ผลสี่แปดอาสงไขยไปเถิดผู้ดาพระเจ้าราคา เหลือสี่อาสงไขยข้าพระเจ้าข้อมูชา คือพระพุทธเจ้าตรงสังขารพระเดชพระนิพพานข้าพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านิพพานตปล้วพาอินพาพิราเอาเขี้ยวมะเงาไปประตูไว้ตาพิกษาตัดเตสาธี่พัะคุณสัตตัดพาอินพาพิราไปประตูไว้ ได้เสื้อผ้าเกศเสื้อซึ่งมันดีดีดีพุทธเจ้าข้าขอมูสาแต่อุทุศนางซึ่งมันดีอยากได้ธรรมจักรท่านอาจารย์ตู้อจะได้เทิดเติบาสุขุการทั้งสองผู้ทรงเล่าสุขุศาสนาเอตังพุทธศาสนาตีติ พุทธสเตือนามนุเตนาเอตังพุทธนาสาจนานเตีองติพระกัตปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชจดับขันพระสุนิพัานธ์และวไรศาสนาสองหมื่นปีสุญญาตับไม่มีพุทธศาสนามีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ไปเสื้อพระเจ้าสักรพรรด เป็นเจ้าเมืองกรุงกุชินารายนกบินพระเจ้าสักรพดแล้วลูกพระเจ้าสักรพดไปเชื่อว่าพระเจ้าเอกากรามาตั้งเมืองใหม่ในกรขึ้นมพานไปเชื่อตรุงเทวทหะเมื่อตั้งคนะคารขึ้นแล้วพระเจ้าแผ่นดินมีมเหสีหลายคน ลืมเมียหลวงรักเมียน้อยมอบเมองให้เมียน้อยแม่หลวงหมดพระใจหนีออกจากกรุงเทวทหะไปตั้งเมืองใหม่เวลานั้นพุทธ้าของเราบวชเป็นนักถือไปสูืกัปปิลาติถือดูที่หน้าพนางก็ไปถึงแล้ว ตาเรื่องทุกข์ยากลำบากถึงใจเรื่องสามีให้เนื้อน้อยจึงไงพระรักษีจึงประทานกาสมบด็จลาให้เจ้าพระแม่เจ้าทั้งหกสร้างพนครจึงมาเป็นเมืองฐานไทยอีมาในพัฒนาในิจนทุกอย่างนี่นี่ละเจ้าตั้งกรงจุถึงอะไรนั่นหลายส่วนบริษกรุงตะบิุญพักนี่ ตั้งสนมาแปดหมื่นพระเจ้าอยู่หัวสืบคู่กันมาศาสนาผ่าหมณ์ไม่มีละพุทธแต่พุทธมีอยู่ในมีคนเทศ มันเป็นงานอย่างนี้ละเขามาถึงสมัยนั้นคนมาปาริสาสาทิวาสาตมาในปาดิคนมาปาริสาสานางททวนังนง จากทางสุตวาเท้ามหาพรมลงมาเกิดเมืองกำบินพัดไคเสื่อว่าพระเจ้าพุทธสนะคงมาปาโลหิตาทิวาสัตมานุตาลีสุงคงมาปาโลหิตาหนังทิวานันตาทางสุทวานางพรมพระองค์หนึ่งลงมาเกิด เมืองกันบินพัทใครพูดว่าพระเจ้าแม่สีมหามงาครอบครองพระราชสมบัติ มหาพรมาทิวาสัตมานุสังวิสิงมหาพรมานังเทวานังกาทางชุตวาข้ามมหาพรมองค์นี้ทางสวิชาติเป็นมนุษย์ทานะาไมั เป็นพยาบุตรละ พระราชบิดาพระเจ้าเซนไซพระราชนังดาพระเจ้าบุษดีตัวของพระองค์ใส่เสื้อเหลืองสละเมื่อท่านเกิดมาแล้ว ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ได้เม่อใส่เสื้อนางมัททีมีลูกสองคน ชาลีกันหา ทานมาขอข้าพระองค์ทานข้าชาวเมืองไม่พอาใจสิ่งไล่พระเวสสันละนี้เขาจะหนีไปป่า นางวุฒดีพระมันดา ให้เข้าของเงินทองเจ็ดลำรถท่านจะทานรถไม่เอาปึงสามีพันนาไปป่าไม่ จะเจ็ดเดือนแสดงเป็นสีก็ทานมาขอลูก ขาลูกสาวลูกชายทานะตรมีทานคดีลูกชายทานะอุปปาเมยลูกสาวตรณัทานังทีเมื่อทานตะท่านตาแล้วทานเป็นนักทานเป็นผลคืนชื่อมาเชิญไปเตือนเป็นท่านมหาพรมตัวนี้เดินด้วยสมาวิหารสี่เมื่อลงมาเกิดเข้าท้องแม่ก็วันพุธ พ่อก็พุทธแม่ก็พุทธลูกก็พุทธไปถือเป็นงานเข้าข้างแม่แม่ได้เห็นลูกลูกยาเป็นผู้ชายยังข้างแม่พุทธเดือนไปเที่ยวสวนดอกไม้ไปคลอดลูกในสวนดอกไม้เชพระเจ้าต่อตึงทางนักลานี เป็นฌามผู้หนึ่งพาขันดึงได้เสือปรมีที่สองเนธรรมะที่สามปัญญาที่สี่วิริยะที่ห้าขันตีที่หกข้าศที่เจ็ดเด็กเจ้าเจ้าตื่นงานมะหิสีตามพระเมเจ้าได้เห็นยกมือขึ้นธรรมาตาวนาตาลู พายังผ่าท่านตาลูกยายดึงได้ลูกตาดึงได้หน้าอัศจรรย์จริงๆพระเจ้าพุทธถนะเอารถมารับลูกยังแม่ไปไว้ในพระราชวังเจ็ดวันพระมันดาก็ตาย ลูกก็ตายเวทนาก็ตายขระนาก็ตายสังขารก็ตาย ตาก็ตายหูก็ตาย จมูกก็ตายปากก็ตายหัวใจก็แตกใจของคุณยายไม่แตกไปเป็นนางเทวดาอยู่พระละโลกเป็นกันพระพระแม่หน้าโคตรมีเรื่องเล่าวันที่เจ็ดอาจารย์จระี พุทธกาลาบทอลามโคโดยวิญญาณถือมาเฝ้าพระเจ้าพุทธุตนะจึงอุ้มลูกเกิดเจ็ดวันไปไหวพระสือพระลักษีมองเห็นแล้วจึงยกมือขึ้นเตธรรมเตพุทเถระตะนัง ตปวิตังอุตุนาสาตุนาสุยภูมิตุกาบยงอุทันตุทันเมรัตตนังตันิตังอุตุนาสาตุนาสุนกาบยงอุทันตุทังเทรัตตนังตันิตังอุตุนาสาตุนาสุยนตุนกาบลงมหาปุริสารคณะมีพระเดนา อาสุสัญญามุขยันสนาโนภาวนะนาวโลกุตราธรรมานุชนะสมงานดีมุตโต หาสมุนโตถวายพระพรมบาพิณะา่าสังขารตาบาเทบายและเป็นภาษาไทยอุทางสีพุทธิสนังโลกขอออกจาก ออบวชเป็นฤาษีพุทธคือลักษณะพุทพระเจ้าหนึ่งมันพุทธธรรมติธรรมลักนาเมื่อพระเดชเป็นพรทธเจ้าจะเทศนาพระธรรมพระปรามัตพุรมบัญญัติติธรรมติสร้างเทศนาห้าสิบสาวกตาพุทธองค์มีฤทธาสุดาลภาถวายพระพร นะฮะปุริสาลักนาชนะฟ้าตูนเป็นตรงตัดฟ้ามือเป็นดอกบัวอาสีปัญญาเมื่อพยัญชนะชนะ เมื่อท่านเป็นปุริสาแล้วก็เขียนพยัญชนะต่อขอต่อตาให้ด้วยพระองค์เองจะอธิบายอักษรศาสตร์ต่อใจก็ ขาเล่าม่วงใจต่อใจผู้เดินนอนสะพทินอยู่บนจุดไม้ต่อใจดำผู้ไม่คำใส่ซอกขอไข่ขาวนางสาวไข่เขาซอกขอขวดเหล้า คนเท่าเท่ากินแล้วเราเมาขอควายหนาทำการลงเทาขอละคำ ดูดังเมื่อเท่านางูเห่าเป็นเต่าเป็นตานางูขาเป็นกบเป็นเถียกเสาโซ่มัตตะโก้ทุกอยู่ในขาเสาซาได้เมื่อแม่ห้างตะเบ็ดข้างสามตัวสาวแม่ไม้ควายสามตัวคนข้าสาวแม่ห้างสามข้างสตงดอง ห้างดอกตามสายน้อยจะไม่ตามห้างดอกก้ยเนื้อก็หักไปดีสาวตีสาวก้ยสาวสันน้อยคำห้าร้อยมาจ้างเอาเนื้อผู้ยืนยืนผู้ตายตายเป็นบ้าหาเองลูกขามาเป็นลูกยายพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดเป็นยายทั้งนั้นสวัดีดีไม่รู้ แต่แต่คนณนายเขาถ้าคนณนายมันดูเตือนไม่ได้นี่ละหัวใจพุทธศาสนาละดาลีวกุตลาธรรมานุภะจะเพื่อทำตประการเตือนก็เป็นงานโทลสัตว์อาชาไม่มีเตาอาตมาภาพเดือดเกินสมัยตายเสียเปล่าเปล่าไม่รู้จักคำนะ คำที่เขาพูดสิ่งอย่านี้ในตารใบวันคำพูดจบเทวโลกยิ่งเงาตาขาวไม่มีบุญมันไม่ดูคำต่อต่อการเกิดตัวงานโสธิสัตว์อาชามงานมีโตมนุษย์เกิดในศาสนาของท่านก็ได้รับคำต่อประการเมื่อเปิดมานก็เลยกรรมฐานก็มีทางได้ ตลอดดูถวายผักกอดอันนี้เป็นบาดาอาจารย์มัสุธนาลัดแต่พระพุทธาก็นอนอยู่ห้องละเพราะเป็นข้าเล็กเล็กเรื่องอะไรเช่นพวกเทศดีพระสุน้นไปเรียนธรรมศาสตร์เป็นวิชาศาสตร์แบบสมุดมามอให้เป็นเจ้าเมืองอาภูเทตังลาฟาธนังให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน อานกสงที่พระองค์ทำทานทานมะปรามีทานลูกชายคนเดียวได้อามาแปดหมื่นปีพันพระองค์ทานลูกชายคนเดียวทานมะอุปปารมีทานลูกสาวนางมัดกัญหากรอบเดือดเ้วยนางทุกืีสามแสนสี่หมื่นไม่ขาดทุนทานะปรมัดทานนางมัดที ได้กบมินสีชั้นนานเวลาญะสุสลาพิงพาตึกเข้าก็เหลือตึกได้ลูกชายพระองค์หนึ่งอายุสิบแปดปีพาเจ็บเจ่ไว้ใต้ไข้ร้อนใต้าไม่ค้อนเจ็บแผลเจ็บขาใครตัดใครไม่เปาก็ลุกไปหันเข้าสามไตไม่กินข่าวสามก็ไต่เงา มองเห็นเขาไม่พูดกบโง่พูดแล้วเป็นเทศเป็นธรรมทำพระราหังเกิดแล้วเป็นใต้เยื่อมันจึงเห็นนางเงี้ยเสสลาเพิมตาดวงก็พระสบุตรเทสุพระองค์ไปดูพระราชวังหลวงจึงเห็นนางมาเหสีกังวงนอนอยู่นั่นตาวคาถาขึ้นหมดตังจาคันธามรณาดิจิ คันห้าหนอนั่งต่อน้ำเดินต่อน้ำนิ่งเยี่ยมสงสัยนอนหลับแล้วหาความสวยคุณงามไม่ได้น้ำลายเป็นตาบน้ำมากับเป็นคอเตตาตาเป็นาคเอตาเข้าเตตาเหมือนคือแล้วเป็นนลกหูตายฉันฉันฮัดเอามาฉันมาว่าระกจะขึ้นมาแก้ ไปถึงนั่นนั่นมีวันชราตัดติดขาเด้วยดาบเพื่อกันไปมุ่งภาพตาตกตาทับปฏิบัติกายวาจาใจ เจริญกรรมฐานพบปีได้เป็นพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้านางเป็นพรดพุทพระองค์ทรมานพันห้าสี่สิบเก้าวันความตายบังเกิด เที่ยวหาอาหารรับศิลห้าเมื่อกโทษ พระถือชาติละความเพียรยินหาอาหารเตือนทักษระไดจะไม่ฟังเพราะเป็นโลกุณธรรมพระองค์จะถึงต้นไม้เพธินางพุทธดาถวายเข้าสู่พุทธก้อนแก่พักพิทธพระองค์ก็รับเข้านางพุทธดาและสารเข้า อาหาระปัจจโยอินทยะสัโยอันนี้เป็นภาษาบาลี แต่เป็นภาษาไทยของเรา อาหารทั้งหลายเป็นสวรรค์มนุษย์ตาถูปูเพิ่ข้าน้มจนไก่ลาบเลือดสามถ้วยเฉลียนตุ่มเนื้อไทยเนื้อไก่ขันเขาเรียกทุกขโตโลกขันมีทุกขโตอินทรียะปโตโยอินทรีตาก็เป็นพุทธอินทรีหูก็พุทธอินทรีจมูกก็พุทธตาก็พุทธ กายก็ทุข์ใจเลยเป็นพุทธเจ้านั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนยืดครบเกิดแล้วโลกขันเวทนาขันทำลายใจไม่ได้เวรเจ็ดวันเจ็ดคืนทำโมละเป็นที่ห้องลมบังคับใจไม่ได้นั่งภาวนาอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนนี่ว่าโคตรโคตรโคตรเจ็ดวันเจ็ดคืนจิตเป็นพุทธไม่มีเจ็บปวด ดึงจุดนั้นก็คือทำลงจุดพ้นทำลงบังคับได้ข้าภาวนาอีกจุดนั้นก็ถึงเมื่อออกตามมาแล้วเกิดขับสมาธิมือข้ามือตาหมือขึ้นจึงจะเทศทำบัตรเพื่อเพื่ออาณาโนเพื่สุธรรมเมผู้จะพุ่งอุตตาผู้งานัง โอชาตาพุทธังวาโอชาตาพุทธิตาโอชาตาตุอาเลโตโตเทตาบุปชาตาตังอาติตาธรรมาธรรมดีเพื่มาหมื่นชาติและแสนชาติล้านชาติหากพระพุทเจ้าก็รู้ด้วยจากคุคือตาปัญญาคือใจ อาณาคาตาธรรมาอาณาคตไปภายหน้าแต่รู้ด้วยจะคุกตาปัญญาคือใจการุิจารากาเป็นพุทธใจเป็นพุทธได้เชื่อพระพุทธเจ้าจาคุณงานตาเป็นพุทธมองเห็นเสียงหกดูเห็นผมสิบหก ดูพระนิพพานนิพพานน่ะม่ยิงตายได้ผู้ชายแต่ได้เราได้นิพพานอย่างไรสาวกก็ให้ได้นิพพานอย่างนั้นถ้าไม่ถึงนิพพานสวรรค์หกกองที่หกโลระเดือดใจมาเมื่อท่านเดือใจมาแล้ว ได้ทำคำจำสิ่งเพืบอบานละอุปทานเข้านิพพานได้ เราได้อย่างนั้นความปรงสงฆ์พระองค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้ามาหาคนลงมาใกล้เพิ่มมาตาเลตาเพิ่มตาตีสาหัมตาตีตัดอัญญาลีอันทิวรังอาญาจะพาสังติทาสตาปะรายาคายาดิการดชเตุขมัง พาโลกาม็นมังปยังราชนังกลุข้าพระเจ้าเดินนำสายงาท่านหาตนเดินนิรมด้วยคุมหิหารสีถือถือตกขมังขอพระโคตมาเจ้าจงคือพนาพระธรรมอนุเคราะห์เมตตาเจริญมนุษย์ข้าพระองค์ไม่พูดแล้วญาติโยมของพระองค์ เป็นเนื้อเป็นมารพระพุทธเจ้าข้าอาลาสนางกลมะเอาตัวเล้วแต่็นมนุษย์ไม่เอาตัวเล้วแต่็นมนุษย์ขอพระพุทธเจ้าจงเทศเถิดธรรมาจริกาจะตถาคตตถาคตจะเทศอยูสี่สิบห้าปีแล้วตถาคตมีผ่านไปจะบัญยัดถึงห้าบัญยัดถึงแปดบัญยัดถึงสิบ บางญัดคุณสองร้อยยี่สิบเจ็ดบางญัดสลังหกบางญัดคุณสี่หกบางญัตินิพานและตะขาบจะมิพพานไปปฏิญาณจะทำหาคนนี่ละหัวใจพุทธศาสนาญาติโยมของพระองค์เป็นเนื้อเป็นมารพระพุทธเจ้าข้าพระราชนางกลุมมะเอาตัวเล็กแต่เป็นมนุษย์ไม่เอาตัวเล็กแต่เป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าทรงเทศเถิดธรรมาจริกาจะพาาโตตถาคตจะเทศดูสี่สิบห้าปีแล้วตถาคตมีผ่านไปจนบังยัดถึงห้าบังยัดถึงแปดบังยัดถึงสิบบังยัดถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดบังยัดถลังหกบังยัดถึงสิบหกบังยัดมีผ่านและตะขาวจะนิผ่านไปแต่ถหา สถามหาคนนี่แหละแท้แต่พุทธศาสนาพระองค์ออกทางแล้วแต่เห็นว่าลักษีสห้าดูเมืองสวรรค์สีพระองค์เสด็จไปลักษีรังเกียจและพระพุทธรักความเพียรเย็นหาอาหารและไม่ปฏิบัติเมื่อพระองค์ไปแล้วบารมีของพระพุทธเจ้า พระบุืธรรมกับมเราและเพราะว่าตั้งเจ้าลักขิโยสิทธิมันเตเราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราเองเดินทำมาจากเราไปเลยแล้วรักถือทั้งห้าเรียนมาจากไหนรู้เองเห็นเองไม่มีคุณจามว่าเคยทั้งห้าอย่าเสียงเราเราจะเทศแล้วนี่เคยรับเอะวันี่ รับถือก็ไม่อาจเสียนได้เลยพระองค์จึงให้ธรรมะโคทางสวังขาดานิหรือกรขวาละสีทั้งหาวิระพาสุทาเจ้าทำมังสังฆาริจมูกกำควาเป็นผาธรรมสังขังสังฆาริ ตาสัมภาเป็นผสมครูจึงอันเปโกหังเป็นังคาาลิหูกันใช้และหูทั้งห้าเด็นพระพุทธเจ้าครูจึงยามตี่ธรรมังเป็นคาสาลิจังหูกันใช้และหูทั้งห้าเป็นแต่ธรรมครูจึงยามตี่สร้างทางคาสาลิ ตาทั้งซ้ายทั้งห้าทั้งสองเนี่ยคุณพระเจ้าพ่อสามพระองค์คุณพระเจ้าแม่สามพระองค์เป็นหกพระองค์นะยังสามตาตุยามเตโษทางตาและเททั้งห้าเป็นพระเจ้าจะถึงเราเฮ้ตาตุยามตีธรรมเป็นข้าพเจ้าเล่นไงเป็นข้าพเจ้า ตาตุยามเตีสร้างคางคาสามิลิ้นยนิ้นไก่ไมาละเจ้าและถือเจ้าทั้งห้าได้ฟังพระพุทธสมุทโคเป็นพระอรหันต์เป็นบรรยะพัทธามหานามโมบรรลุอรหันต์งานนั่นเพื่อเรื่องนี่แหละพระไตรปิฎกศาสนาเมื่อเป็นไปนี้เรเคยทั้งห้าเป็น สองชายกทวยกาทำฐานะเวลาเถิดตถาคตจะไปหน้าวอาแล้ว พระองค์เิดใจเหมือนราชถิตไปตปรดนักถือสามถี่นอกเวลาแต่พระนักเทศขยันสามถี่นอกมีปริวานพันห้าร้อยพระองค์ไปแล้วรับถือสามถี่นอกมาเท่าก็เทศเข้าไปเจ้าคนเก่านี่ละรับถือได้สาม บุคคลเรอรหันพันห้าร้อยเอ็ดกระสองเป็นใจแล้วสชิเอวามเมสุตังเอตังสมยังภาควาลาสากาเฮียวิวันเฮกาลังชาตาดิลาเปียตีนาภูปนาสมัยสมัยนั้นพุทธเจ้า กับอรหันตาพันห้าร้อยเอ็ดเด็จในเมืองราชพฤก์พาเจ้าคุณดิสารมาเฝ้าสงสัยว่าอาจารย์ของเราเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธพระองค์ก็ให้พระวิรักษาแสดงพระเจ้าสีพระเจ้าสัพเพพระเจ้าพิมโกรูว่าอาจารย์ของเราเป็นเด็กพระโคตนะเป็นพระเจ้า ดูได้พร้พุทธเจ้าแล้วได้อรหันต์แสดงตัวเป็นผู้จกอาหางู้ทางจาผู้ขาทั้งหลายทั้งหนึ่งทั้งใจ ขอพึงพาผู้ทาเจ้าอาหางทำมันจาผู้ขาทั้งหลายทั้งหนึ่งทั้งใจทั้งน้อยทั้งใหญ่ ขอพึงพาทำอาหางสร้างขันจา บูคาทั้งหลายทั้งบ่าวทั้งสาวทั้งน้อยทั้งใหญ่ขอถึงขาถึงอาชาตาคือตาลูกตาสนุนขตังตอนนี้ไปขอพระบุญเจ้าดึงจำข้าพเจ้าไว้ดึงญาติโยมศาสนาพระพุทธเจ้าก็ถึงอะไรเมตตาแก่ข้าถือนาชนะปัจจัยพิารณาปัจจัยหาปัจจัยเมื่อถวายเป็นตาสุขิเจาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงให้ใจสิงหคมนะโมยังไม่ได้ให้ใ่้นร่างโยมทั้งหลายจงละเอานะผู้ทางสารานังคาถานิยืนผู้ดินผู้ชายจงเอาใจละปาถาผู้ท้าใจทำมังสรนังคาถานิยืนผู้ยืนผู้ชายเอาใจรับอภาธรรม สังขังขาตามิโยมผู้ยินผู้ชาย เอาใจรักพระคุณผู้ติยามตีพุทธังเอาใจรับอาถาผู้ท้าเจ้าผู้ติยามตีธรรมังเอาใจรับอาถาธรรมผู้ติยามตีสร้างขังเอาใจโยมทุกคนรับอบตรง ตาเตงยนปีพุทธัง เอาใจรับอาภาพุทธาเจ้าตาจตงยนปีธรรมังเอาใจรับพระธรรมตาจึงยมตีสังฆังเอาใจรับพระสงฆ์ เรียกว่าเต้าเวรมณีไม่ฆ่าทรัพย์มีกับนิพพานเวรมณี เมรทรัพย์มีปฏินิพพานเรื่อวรามณีอย่าประพฤติพฤติกรรมสอนดีพัญญาย่อมเป็นธรรมดามนุษย์เรื่อวรามณีอย่าคิดตุมีก็จะเป็นนิพพานอยู่ที่ใจเวรามณีอย่าติดเล่ามีเป็นนิพพานนั่นรักษาสุขหน้าไม่ข้าทัพเวรโคตร

กายปัจจัในประพฤติการพุทธสมุทรโคสามีทำงานเป็นกรรมดามนุษย์กายปัจจัในการเป็พุทธโคไม่ใช่ละพุทธโคนี่หาเจ้าอยู่ที่ใจตัวเพิ่มอยู่ที่ใจอยากให้เรียนโดยไม่ใช่เจ้าของนั่งตาไอ้มาเมาอยู่นี่ นี่ละไม่ไมีใครด่ามไม่รู้จักเพื่อแสงอาสงเขา ได้แตกอาภูเขาได้เปเนโสดามักหาโซดามักโพธเป็นมักโซดาผลโพธผลรู้บุคคลกิดจะโพธได้พาะคือสามักทางโมเป็นมักสกิขาผลสมาธิผลอันนี้บุคคลคือธรรมมันไม่ยากหรอกเอาพระโสดาอย่างเขาจะหาอารมณ์นี่ไม่ใช่นะ นั่งเราก็ได้นอนเราก็ได้ไม่ยากอะไรมานี้เขาเพ่หลากโลกไปตายเดได้เห็นพระนิพพานจะเพื่อถามว่าได้นักตาอศสยไข่นั้นัวอศสยไข่คืออสยไข่ร่างถือจะเป็นคนเท่าเกิดสลาหรือเป็นอกนะมันเป็นมาอย่างนี้เวลานั่งเดือนสามเป็นพระอรหันต์มาแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นเตปฏิโมก บังยัตถึงห้าบังยัตถึงแปดบังยัตถึงเจ็ดบังยัตถึงสองร้อยสามสิบจารให้เชื้อโคูบวชบวชนั่งสวดกันเตชนาพระอนาตาเทอนาตาเต้าอานาตาเทเยอะจะเจ็บอะไรนี่อารมณ์นรกเนี่ยมันชอบฆ่าทรัพย์ ก้บวชว่าปานาตุปัสเลนอารมณ์มนุษย์มันชอบลักทรัพย์ผู้บวชแล้วอาเินาธนเวอารมณ์มนุษย์ชอบเสือพวกนื้อผู้บวชแล้วอัปพันจวิญาอารมณ์มนุษย์ชอบพระเป็นดิสิตแล้ผู้บวชแล้วทุลามีมีซาวัทวลอารมณ์มนุษย์มันชอบกินเหล้าผู้บวชแล้วทุลามีอารมณ์มนุษย์มันชอบกินข้าวแล้วผู้บวชแล้ววิกาลาโภคนาเว อารมณ์มนุษย์ชอบตีข้องตีกองผู้บวชแล้วหน้าจ้าที่ตาว่าที่ตาอย่าไปเนียบอย่างชาวบ้านอารมณ์มนุษย์ชอบละลาคาตหอมผู้บวชแล้วเด็กขาของหอมชาวบ้านเป็นหน้าที่อารมณ์มนุษย์มันชอบนอนสลิดที่นอนผู้บวชแล้วถ้าสลิดที่นอนที่ถึงเป็นใหญ่พระราชาเป็นหน้าที่ของถ้าตาลูปะเข้าของเงินทองทุกข์มีก็เอามีก็เอามีประวัิถึงเชื้อประการมันเป็นอย่างนี้ นะสาเก้านั่นโพทางสวรังขาดสารหูการขวาดึงพาผัวพาเจ้าธรรมังสระนังขาดสาริจมูกกันขวาเึงนผาธสร้างขังขสาริตาต่างควาเึงนผาคุณผู้ปัญญาผู้พุทธังหูกันไฟเปึงผาผัวพาเจ้า ทุติยามติธรรมังสนัง้าตาลิจมูกตั้มซ้ายเป็นผ่าธรรมทุติยามติสร้างคังตากั้ซ้ายเป็นผาทุงคุณนาธรรมพระเจ้าพระสร้างพระองค์คุณนาธรรมพระเจ้าแม่สร้างพระองค์เป็นพวกพระองค์ยังสร้างพระองค์ตาจึงตีพุทธังปากของเราเมื่อปาพุทธาเจ้าตาจึงยามตีธรรมังคตามิ รู่ใหญ่ของเราพาธรรมตาป็นยามปีสังขังรุ่นใ่วิกนวเก้าจงเรียกว่าอัตตาคนเก้ามันเป็นมาอย่างนี้เวลานั้นพระอรหันต์มาประชุมแล้วพระพุทธเจ้าทองเราวัดสาริเก้าวัดฐาเวลานั้นพระโมกขลาสาริบุตรอนุรุตถินทะเล พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย วัฏฏาตาถาคตก็ได้เก้าวัฏฏาแล้ววัฏฏานี้ตาถาคตอยากหันหน้าตาถาคตไปอยู่สวรรค์หกจาราธนาวิญญาณอีแม่มาก็ได้แม่งี้มันคือย่านคือกลัวดยเรื่องที่ใดนี่จะได้ข้ามเรือไปบ้านก็กลัวเหตุนั่นสถาคตจะเป็นเดตตาแม่โทษพระสาวกอนุญาตแล้ว เดือนแปดยามค่ำหนึ่งอธิษฐานวันสาวันสองข้ามสันเข้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราจึงห่อไปเปิดอีเมฆคาถาบาลีพาสุดามัตพุทโธเป็นนักพุดาผลพุทโธเป็นผลพาสาคือภาคานัตธรรมโมเป็นนัก สาธุภาคาพ้นธรรมโมเป็นพ้นอาณาคามักสร้างโคเป็นมักอาณาคาผลสร้างโคเป็นผลอรหังตามักอรหังตาผลขอไปเหมือนสิ่งขวามือ ตาลีตาตากางหูลางหูบังดูกัมพาคุลยายัง ตาตาโพราคาวาเพื่อตานังพาภิธรรมกาถังได้เทศนาอาภิจมาติโดกตูมาสังโกดเม่อนางสีมหามายาสามเดือน เมื่อพระพุทธเจ้าไปนั่งเช่นแก้วของปัญญาอินทาชินาแล้วสาตูเทวราชาพญาอินทาชิรา ตนเป็นใหญ่ในชั้นตาลักศึกษาได้หันพระพุทธเจ้ามานั้นพระนาอินทาธิราชมาถึงแล้วกาขึ้นยกมือขึ้นพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสร้างขังวันทามิผู้ข้าได้พระพุทธเจ้าพระเดชมาอยู่ท่านแก้ของโยมเพื่ออะไรหนอ ถวายพระพรมบาพิพลัดสงคามอาตมาภาพอยากหันแม่ของอาตมา นางสีมหามายาตายแล้วรถของยายไปอยู่ไหน ขอโอกาสลาชนาพระอินทาธิราชไปเตือนแม่ของเรามาด้วยพระยาอินทาธิราชรับพุทธาบิตาแล้ว มาจากพระพุทธเจ้าเจ้าเป็นสร้างที่หนึ่งตาขึ้นจาตุมมหาสิกาทิวาสาตมาโนตาวิสุงจาตุมมหาลาสิกานั่งทิวานังปาทางสุตวานางคือมหามัญญามังดาพระเจ้า มีหรือไม่มีเจ้าข้าตาวาจินสาภูวาสาตมานุสาวีสุงตาวาจินสาพนังเทวานังสาทังพุตวานางถือมหามังลามารดาพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีเจ้าข้ายามมาทิวา สัพมนุสาวิทุงนามาสนังเทวานังสาทางพุทธวานางสุมหามัญญา นามดาพุทธเจ้ามีไม่หรือ ไม่มู้ก็าค่ะตุสิตาทุวาสาตมนุสาวิสุงตุสิตาหนังเทวานังสาทางพุทธวานางสุมหามัญญา มารดาพระเจ้ามีหรือไม่มีเจ้าข้าเมืยนมานาราติเทวาสาตมานุสาลีสุงนิมมานาราตินางเทวานางปาทางสุตวานางสีมหามัญญานางดาพระเจ้ามีหรือไม่มีเจ้าข้าบาลานิมิตาวัตวัติเทวา สัตมานุสาริจุงตาลาเนมิตวะสวัสดินังทุวนังสัตทังตัวนางสิมหามยานันดาพุทธมิรุมิรุโสขะาธรรมะข้าเดชพระเนเจ้า พระราชบุตรพระเนเจ้าพระเดชขึ้นมาเครื่องแก้วของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ามาโอกาสลาธนาพระแม่เจ้า เราฟังธรรมจำถึงสลับนางคือมหาปฏิเสธว่ายายเป็นเทวดาอยู่ว่ายายไม่เป็นมนุษย์อ๋อคือมหาปฏิเสธว่ายายเป็นเทวดาอยู่ว่ายายไม่เป็นมนุษย์อ๋อนี่มันลืมเสียแล้ว เมื่อเป็นมนุษย์โลกจะหยาบเวทนาก็หยาบ ขังขานก็หยาบวิหยาณก็หยาบตายจากหยาบมันไม่มีหยาบลูกตาลันนานังวาลูกต่อพิษเวทนาต่อพิษปัญญาต่อพิษขังขานต่อพิษ ตาต่อพิษหูต่อพิษจมูกต่อพิษปากต่อพิษตาต่อพิษตาต่อพิษ พระคือสวรรค์ยิมานีวิมานลัทธิลัทธิเหนือพระอาทิตย์เหนือพระอาจารย์ใครครองไม่ถึงมันละเอียดที่สุดอย่างใดมันก็ลืมแสียตัวอย่างมนุษย์ของเราเกิดมา เป็นพระโลกเด็กนั่งก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้มันลืมเรื่องเป็นอย่างนี้ละพระลุงชาติอกล่าวว่าธรรมะข้าบทพ้ะเจ้า พระราชบุตรพระแม่เจ้าเทศโสดข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกราบเป็นพุทธบูชาอาตีตีตาลีอาบิจการเรื่องเลยนั้นพระแม่เจ้า ได้เกิดเป็นลูกสาวพระเจ้ามุนคาสระงามทางกายงามทางวาจางามทางใจ แต่เป็นภาษาไทยนางสีพระจันทร์ว่านางดาวกว่า แาตามประเทศมาหังอยากได้ไปเป็นผู้พันอยากจะเป็นลูกสะพ้ายหรือลูกนี้จีงเอาแก่นจำแดงสถวายพระเจ้ามันทาตุลาพระเจ้ามันทาตุลาตีหม้อจึงประทานไม่ตายให้แก่พระนายเจ้าพระนม่เจ้ามิสชาติเจ้าเป็นสร้างสารลูกพระฤาษีมาเป็นภาษาไทยล่ะ อนาวัตานิกมาเนี่ยบุคคลเกิดมาในโลกนี้เนื้อการเนื้องานบมีโทษมีแต่ประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าได้แก่การบุญการกุศลสร้างพระพุทธรูปท่านพระจีดีสร้างวัดเอาว่าโบสถ์วิหารสลาโรงแรมคดผาคดดอกต่อถนนทำทุกการพระแม่เจ้าได้ทำทุกอย่างทุกการสลาน้ำบอกต่อถนน บวชพระบวชนี้ตุ๊กตุ๊กบวชพระอัฏฐกันถึงท่านไม่เจ้าจะทำได้สร้างสาโลกไทยสติเป็นพุทธบูชาพระบูชาข้าพระเจ้าสร้างสาโลกเป็นพุทธบูชาข้าพระเจ้าปรารถนา อยากเป็นแม่พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งข้าเจ้าจะเป็นแบบนี้ว่าคุนาย หาภาษาอยากเป็นแม่พระเจ้าเป็นพระก้าวพุทธตะก็เป็นแม่พระเจ้าเป็นพระองค์หนงถ้าแม่เจ้าก็ดีบุกดีใจ เมื่อพระแม่เจ้าตายจากขันห้าใจพระแม่ก็ตายพาเสือกามักพานาปารานิตมักพานาปารานิติผลขึ้นสุดแปงคนก็มาบังเกิดเป็นเทวดาดุษา ศาสนาเขาจะแข็งตีถ้าไม่ได้าทำไมตายจากเทดามีพระครูสอนตีพระครูสอนสามแส่นตีสมบูรณ์สอนเก้าเตียเป็นเทวดาอยู่ห้าพระเจ้าตัดสินท่านโทมาเป็นพระพุทธเจ้าอายุยืนหกหมื่นปียึดทามไแล้วได้ทาติปหกหมื่นหึ่งแสนสองหมื่นปี พระไมเจ้าคือบทตายบทเสด็จสักเสื้อพระเจ้าตูนาคมมาเป็นพระพุทธเจ้าอนยุยืนสามหมื่นปีที่ผ่านแต่แล้วและตัดสามหมื่นแสนแปดหมื่นปีพระไมเจ้าเป็นเกิดพระพุทธเจ้าสัตตะมาเป็นพระพุทธเจ้าอายุยืนสองหมื่นปีเมื่อผ่านไปแล้วได้ศาสนาสองหมื่นเท่านี้สองแสนสอหมื่นปีพระไมเจ้าก็เสื่อตาย จากเทนาวิชาพรมาปาลีสัภาเทวาถ้ามหาพรหมองค์หนึ่งลงไปเตือนงกับดึงอาภัพไปชื่อว่าพระเจ้าพุทธศนาพรมาปาเลหิตาเทวานั่งคนอย่างนั้นลงไปเกิดไปชื่อพระเจ้าสืงหามายามาหาพรมมาเทวาโลกเพ่ะเจ้า เจ้าก็เกิดเมืองกันยิลพักได้ลูกคนหนึ่งพระพุ่เจ้าเกิดลูกพุทธานก็ตายลูกก็ตายลิทนาก็ตายตาก็ตายหูก็ตายจมูกก็ตายตายหมดที่ตายหมดไฟไม่หมดงานจะตายพระเจ้าเมื่อพระเจ้ากรรมนี้ ลูกพระเจ้าสู้ข้าแต่นั้นข้าจะมาต่าวไว้น้ำถึงหามยากระเพื่อยายนั่นลูกยายน้ำลูกธรรมะข้าเดชพระเจ้าสวรรค์พบแต่น้ำสู้ยายแรกยายนั่นเสียงลูกยายนั่นลูกธรรมะข้าเดชพระเจ้าเสียงตีกรบบุตรตดากับเมื่อเสียงพระพุทธเจ้าเสู้เียงลูกยายอยูนะเมื่อนี้มันเป็นมาแต่ตั้งาติตั้งทีเดย โลกงามถูกคิดถูกใจเสียงหมดใจเวลาแต่ว่าพระอรหันต์ต้องว่าไว้สามีกับพัญญาเป็นคู่กันนะถ้าคัดสตานี่นั่งพัญญามีลูกแล้วยาจะทบกระทั่งอยากกินอะไรก็ให้กินตามได้ตำมีอยากได้อะไรให้ตำมีถ้ามาอยู่ในท้องก็กระทบกระทั่งนะครับถ้าตัวก็คือตายนะตัวมีกระทบกระทั่ง เออต้องเป็นเรื่องกับเราได้เวลาคืว่าให้อาใจกันเมื่อสามีอาใจกันแล้วลูกผู้ชายเกิดมากับต้นดอกบัวลูกไม่มนก็เกิดเป็นดอกบัวขาดเพชรก็แล้วคือผู้ทำปากเล็กปากเบี้ยวเขี้ยวเบ้าตาเลียนตาลานกันพ่อแม่พิกันไปอย่างนี้หาเรื่องงานคุณหางานก็เชื่อะไร ตุมหาสิตาทิวาเทวดาเจ้าทั้งหลายยายจะตกทังธรรมของลูกตาวาติงสาติวายายจะตกทังธรรมของลูกยานมาติวายายจะตกทังธรรมของลูกปุติตาดีวายายจะตกทังธรรมลูกยินมานาราติเทวายายจะไปทำลูก สวรรค์พุทธท่านจาตุมหาลาสิกาต่อมาท่านตาวตุงสาต่อมาท่านยามาต่อมาท่านตุทุตาต่อมาท่านมีมาสมาพลมีสักวันจักรวาลีสุหมื่นจักรวันเพิ่มจักรวันเข้ามาเข้าพระพุทธเจ้าสุดอธิษฐานพระสมีลกพระเจ้าน้อย ู้พระสมุนไม่ได้เป็นพระสายสามเรียกว่าบ้าเรียกว่าถ้าบดถ้าบดทั้งไทยพระสมุนไม่ไดท่านมาถึงว่าพุทธเจ้าตรัสมาตุกามาติกาตัวแม่มาแล้วตัวแม่นั่จกเพือผู้ให้ขันห้านะแต่ออกเป็นตัวสลาท่านมา สัตวุตาธรรมาแปลเป็นภาษาไทยอุตราธรรมานานุษในโลกนี้อาศัยคุณธรรมบิดาเป็นผู้เกิดธรรมะอันสุดสุดได้แก่บิดานคุณพ่อของเราทุกคนถ้าตุตราธรรมาอาศัยคุณธรรมพระมันดาเป็นผู้เกิด ธรรมะอันส่งที่ได้แก่มารดาหมายแม่ของเราอาพยาตาตาธรรมะเราเกิดมาคนเดียวจะได้ เกิดเพราะอาพยาตาตาธรรมลูกก็เกิดเวทนาก็เกิดสัญญาก็เกิดสังขารก็เกิดวิญญาณก็เกิดตาก็เกิดหูก็เกิดจมูกก็เกิดปากก็เกิด ตายก็เกิดตายก็เกิดการเกิดมาเป็นลูกผู้ชายวิญญาณคุณพ่อก็เป็นผู้ชายการเกิดมาเป็นหญิงวิญญาณคุณแม่ก็เป็นแม่ยิงเก้าเดือนก็มีแปดเดือนก็มีเจ็ดเดือนก็มีแปดเดือนนั้นทราบดูเรื่องอาถรรพ์กรรมแปบสร้างมาผิดที่สร้างมาสังตาตูสร้างมาวาจา สัมมาสัมมันโตสัมมาอาคุโรสัมมาสติสมาสมาธิแปดเดือนอยู่ในท้องนี่แม่ให้รู้อย่างนี้เก้าเดือนครบพระไตรปิฎกเก้าเมื่อเก้าเดือนแล้วล่ะโกทางสลานังขาตานิหูกันขวาเป็นขาผู้ท้าเจ้าทางมังคาตานิจมูกตันขวาเป็นพาะธรรม ทางทางขตานิตาต่ำคว่าเป็นประพุค์ผู้ตียเตโพทางอยู่กันได้จึงหาผู้พาเจ้าผท้ตีรามเตสมังคตาลิจมูกันซ้ายจึงขาธรรมผูตียามตีสังธัรตากันซ้ายจึงระสงค์ยังสามตาเงินตีโพทางตาข้างเราเกินข้าผู้พาเจ้าตาเตียามเตธรรมังจงคาตาลิลื่นเป็นขาธรรม tapi ngambil sang luna wakau